is Joda se sien, Joda was Johanan se sien, Johanan was Reza se sien, en hy die sien van Serebabel, die sien van Sealtiel. Sealtiel was die sien van Neri, Neri was Melchi se sien, Melchi was Adi se sien, en hy die sien van Kosam. Kosam was Elmedam se sien, hy was Er se sien, en Er die sien van Joshua. Joshua was Eliezer se sien, hy was die sien van Joram, en Jorim de sien van Matat. Matat was de sien van Lefi, Lefi was de sien van Simeon, de sien van Jeda, Jeda was de sien van Josef, en hy die sien van Jonam. Jonam was Eliakimse sien, Eliakim was Melealse sien, en hy die sien van Mena, de sien van Matata. Matata was de sien van Nathan, de sien van David, David was Is se sien, Is was de sien van Obed, en Obed de sien van Boas. Boas was Solas' sien, en hy die sien van Nachson. Hij was weer die sien van Aminadab, die sien van Atmen. Atmen was Arnise sien, en hy die sien van Gesron. Gesron was Peres' sien. Peres was Jeda's sien, en hy die sien van Jacob. Jacob was Isaac's sien, en hy die sien van Abraham, die sien van Terah. Terah was die sien van Noor, en hy die sien van Serig, die sien van Rehie. Rehi was Pelegse sien. Peleg was die sien van Jeber, die sien van Sola. Hij was die sien van Kenan, die sien van Arpachsat, en hij die sien van Sim. Sim was Noachse sien, en hij die sien van Lamech. Lamech was Metesalachse sien, en hij die sien van Jenoch, die sien van Jereet. Jereet was Maalalalse sien, en hij die sien van Kenan, die sien van Enos. Enos was die sien van Seth. Seth was de sien van Adam, en Adam was natuurlijk de sien van God.